30 хвилин. Радіородина про найрідніше рідною мовою. Радіо Родина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтесь з нами. Сьогодні у випуску на вас чекає. Різні мовні цікавинки від автора програми загадки мови Олександра Авраменка. Розповідь про захоплення рукоділлям. А також у програмі Старшокласник разом з учнями київських шкіл поміркуємо, хто такий справжній чоловік і чи модно зараз займатися фехтуванням. Тож приєднуйтесь. Оксанко, в тебе є відчуття, що новорічні свята вже не за горами. Звичайно, всюди вже продають новорічні прикраси. А у тебе? А у мене поки що ні. На вулиці справді дуже гарно, але якось так багато справ, що і не встигаєш думати про свято. От лише новорічних мультиків дуже чекаю, особливо про Діда Мороза. До речі, у програмі загадки мови Олександр Авраменко сьогодні підготував багато цікавого про походження імен наших улюблених казкових героїв зокрема і про Діда Мороза. Тож пропоную послухати. Вітаю шанувальників слова. У ці дні починається зима. Тож сьогодні поведемо розмову на зимову тему, а почнемо з персонажів, яких згадуємо в казках і на новий рік. Дід Мороз, Санта Клаус, Баба Яга, Кощій Безсмертний. Поговоримо із нашою постійною учасницею, досвідченим учителем української мови і літератури Надією Матвієнко. Звідки взялися такі знамениті імена, як Баба Яга, Дід Мороз, Санта Клаус, Кощій Безсмертний? Як ви думаєте, хто з них панського роду, а хто селянського? А ще хто з них молодший, а хто старіший? Хоч усі вони і живуть у казках, та істоти вони дуже неоднакові. Найстаріша від них баба Яга. З'явився цей казковий персонаж у дуже віддалені від нас часи, коли ще в тій прамові, яку ми звемо праслов'янською, було слово з коренем єго, що означало злий, противний. Це слово не дійшло до нас, хоч сліди його в багатьох мовах є. У поляків на злу в'їдливу жінку кажуть єндза, чехи бабу ягу звуть єзінка, єжибаба, Є цей корінь і в неслов'янських мовах. Аж страшно подумати, скільки поколінь дітей лякали бабою ягою, якщо слово яга корінням сягає таких давніх часів. Кощій теж давній персонаж, проте корені, від яких могло бути утворене його ім'я, збереглися в російській мові. Одні виводять його від кость, інші від кастіть, кастіріть, тобто лаяти. Ще інші від тюркського кощі, що означає невільник, раб. Наймолодшим серед цього казкового товариства виявився Дід Мороз. Йому менше 200 років, проте у нього є родичі значно старіші за нього. Деякі дослідники вважають, що образ Санта Клауса, новорічного роздавача подарунків в Європі й Америці, в перекладі Святого Миколая бере свій початок у дуже віддалені часи, коли у давніх германських племен існував свій бог. Водан, який неначебто жив десь на півночі, і часом з'являвся, роздаючи подарунки найближче свято. Святого Миколая. Що це за свято? Чому його так називають і коли його святкують? Ось тут до нас приєднується досвідчений київський педагог, учитель української мови і літератури Надія Матвієнко. Добрий день, Надія Володимирівна. Доброго дня, Надія Володимирівна. Ми сьогодні говоримо про таких персонажів новорічних, казкових, різдвяних. І ось зараз про святого Миколая. Ваше дитинство минало в радянські часи. Ви, коли були маленькою, знали про такого персонажа зимового Святий Миколай? І що ви знали про нього? Ну, не можу сказати, що цей святий Миколай так мені був доступний як і зараз. жаданий, і бажаний, як зараз. Щедрівки колядки то було особливе. Там уже як ждали, скільки ті вже голосочки, дзвінки під вікнами дріботіли, щеботіли, бо ж винесуть подаруночок якийсь обов'язково. До подарункового святого Миколая. Я хочу в такому плані звернутися. Розумієте, це ім'я Святий Миколай сягає у третє тисячоліття. Не знаю наскільки достовірні ці факти. Кінець другого тисячоліття помер він у 342 році. Але я особливо Олександра Миколаївичу сьогодні хочу закцентувати на тому. Я знаю, що цього свята особливо дітки ждуть, бо це ж подарунки під подушкою. А я хочу Обов'язково на такому акцентувати увагу. За добро дається добро. Кажуть, що святий Миколай, не рекламуючи, не говорячи про це багато, де б не з'явився, де б не з'явило слово, де б не з'явився сам, обов'язково буде якесь добро. Жив мудрий, премудрий селянин. Три дочки у нього були. І так він болював, переживав, чи вийдуть заміж ці його донечки. І от одного разу на підвіконні бачить три шматочки золота. І хто б то воно поклав? Добра рука. Святого Миколая, нехай не будем кричать про добро і не бить себе в груди, а нехай дітки знають, що за добро воздасться. Воздасться. Оце ви ж мене підвели до цього слова, яке ж красиве Старослов'янське слово. воздасться. Старослов'янське. В ньому воздасться. особлива енергетика, наснага, правда, так, віків попередніх. Так. так. І я в паралель із цим словом воздасться сотворить. Я красиве слово сотворив, добре діло, сокровище. Ви чуєте, які тут префікси? І префікси ці шеплячі. со, так. так, і шеплячі. І вони всі служать на вівтар добро. Я й зараз пам'ятаю слово нашої бабусі, коли приходили з сестрою до них в гостя. Вона ах, ви ж сокровище наше. То хіба ж можуть ці слова старослов'янські не згадатися в нинішній день час? інтернетний. Дуже важливо не втратити оцей зв'язок, правда, з попередніми поколіннями, навіть на мовному рівні, тому так, що мова так, це енергетика, це так, одяг наших думок. І ось цікава завжди тема про слово учорашнє, про яке ми зараз згадуємо, і про сьогодення. От уже тягнеться ниточка, ота звідти ген-ген з древніх років, древніх часів і до нашого сьогодення. От з цього приводу я хочу звернутися до вірша учня гімназії діалог, прекрасна гімназія у Дарницькому районі. Так у нас в Києві тут. Так, так у шостому класі Кулеша Данилко. Він уже закінчив дев'ятий класі, поступив, але вірш я акцентую увагу, написаний у шостому класі. І в основі цього вірша, цієї гуморесочки, я б сказала, лежить діалог між внуком, шестикласником і дідусем. Бував я в селі у бабусі, де паслися дикі гуси. От мене дідусь питає, а скажи мені, онуче, що то значить слово круче? Чи то круча, чи то рів, бо тепер уже така то нова мова, просто жах. Замість ручки якась миша. Клава, миша, ручка, мило, ну ніяк не зрозумію. І так же хвилює дідуся вникнуть у суть отих слів. Обов'язково. Де ж та мова мелодійна і цікава, ну не мова, а загадки. Олександра Миколаївича, оце ваша передача, так же ж і не дивиться, щоб заглянуть у загадки ж мови туди. Так. Але внук двома реченнями відповів дідусеві. Е, дідусю, то прогрес. Одним словом, смс. Ото хай собі співдружні, однозначні чи неоднозначні, але час їх поєднує і суть поєднує. Живе сьогоденні внучок і дідусь із своїми словами, а хай їх об'єднує одна аура сили слова. Ні слово стародавнє нехай не відходить, а сьогоденне нехай не натискає на нього, а хай вони живуть у співдружності. У більше переконання привела приклад слова у учня шостого класу, а це звернусь до гуморески відомого Віталія Березінського, майстра слова, пісенька про макітру. Знаєте, що таке макітра Олександра Миколаївича? Ну, це різновид посуду, так? же? Так, так. Це такий широкий глечик. Так. Ну, це не глечик, насправді він виконував функцію типу того так. горшка. Горшка. Ось правда, я вам зараз більше розкрию. Його чіпляли, от я пригадую, моя бабусі була макітра. Вона ага. чіпляли, коли помиє, щоб стікала вода так. на штахети. Дном доверху. Як правило, макітра коричневого кольору її фарбували, угу. вона із глини. З опішнянської ж глини. Ага обов'язково ж. намиснику сяє фарфор гора, і тільки темніє в кутку макітра стара, щербата, зав'язана дротом. А скільки ж у ній перетерлося літ, що модною будь перестала. Насмішнику гострий, що хочеш, кажи, не зайвими будуть із маком коржі, не вийдуть вареники з моди. Згадаю, ліричний такий відступ поета, згадаю поля і гаї, і долю нехитру, поїду до мами її обійму і нешком загляну в макітру, як у своє дитинство незабутнє, як у свою юність, і в очі коржі з маком. Нехай сучасні. Я не хочу звертатися до суші і до піци, але я ще раз звернусь до такої абревіатури без ГМО. Тоді й поняття не мали, що таке ГМО, так. а воно було екологічно чисті. Коржі з маком. Триває програма загадки мови, і ми далі спілкуємося в студії із відомим українським учителем української мови і літератури Надією Матвієнко. Надія Володимирівна, ми сьогодні говоримо про зимову пору року, про традиції і про сучасну мову. І зрозуміла річ, що мова енергетична за кожним словом закріплено якесь не просто іноді значення, а якийсь дух. Ось елементарно дивіться, пісня про рушник. Ну усім відома пісня, яка стала народною малишка. Так, от якби росіянам перекласти, сказати, що ми любимо пісню про полотенце, так це дивно прозвучало, погодьтеся. Тобто немає І не заворушило б. Не заворушило б. Немає оті енергетики в слові, отих цілих пластів, які знаєте, от сформувалися упродовж власне нагнітанню цих енергетичних, народних, етнографічних. Ці пісні, ціла історія. Це стосунки сина і матері, рідний край. Скажіть, наскільки важливо сьогодні зберігати в нашій мові енергетику попередніх поколінь? От ми згадували зараз макітру, так а ось рідний дім, скажімо. Я пригадую початок 90-х 90-х років переводять школи київські на українську мову навчання. І от приходить одна мама і каже директору школи: Ну як же этот український звучать, якщо хата звучить так грубо? А директор каже: А дом не грубо. Тобто, розумієте, будь-що можна прочитати різними інтонаціями і вкласти різний зміст. Головне, от толерантність, правда, рідний дім і будинок у місті, наприклад, заглянуть йому глибоко, глибоко в корені отуди, воно до тебе заговорить теплим ніжним і батьківським. Домашнім, так? Домашнім, так. З приводу цього слово Бориса Олійника. Його збірка Камінь з душі, перебуваючи у Сполучених Штатах Америки у Нью-Йорку, іду як Дант. В холоднім тумані, я вже дослівно не пам'ятаю е, слів із його вірша. Але оці хмарочоси, океани великі, і малі, ракети. Все це оточило мене таким далеким і чужим, що заворушилось у мене, згадує поет пізніше, я вдамся до слова, таким спогадом, що бодай маковим зернятком щось у мене заговорило домашнім, рідним і звертається до вітру. Вітре. Подай мені сили, подай мені сили й принеси мені хоч стеблину соломи з материнського поля. Ви чуєте проти тих монстрів хмарочосів Нью-Йоркських? Стеблина соломи, так. Так, звернувся до стеблини соломи або до мами. Не тужи, моя мамо, при вікні, при віконці, наша вишня на гілці принесе мені сонце, сонце, що ніколи не заходить, бо сходить на очі землі. Знову ж таки і сонце на очі землі зовсім гріє по-іншому. І на кінець третє, отаке гіперболічне порівняння неймовірної сили, де Поет говорить, білий дім Вашингтонський, і моя білая хата на очій землі, яка стоїть на правді. Ота його хата в Зачепилівці на Полтавщині, де відома кожна травинка, кожна стежинка, кожна бруянинка. А вона йому дає ту силу енергетику у слові, в такому, без якої не може обійтися. Ну і ще хочу звернутися до слова Василя. Думанського. Здрастуй, моя хата. Живи довго-довго і прости мені, що любов до тебе випробував розлукою. Я вже повернувся, а хата обступає мене рідною ласкою, гомонить минувшиною і знімає з моїх плечей тому, наче з брудної одежі роздягає. Тут усе своє. Тут кожна жменя глини, кожна дощечка зігріті долонями батька і матері, що прагнули вибудувати оберіг родинного щастя. Стою тихо складаю хаті присягу, поки житиму в цих стінах і питиму чисту воду з криниці в цьому дворі, доти ці привітні вікна будуть випромінювати світло на вулицю, щоб не було моторошно ходити повз мою садибу. Як я розумію ці слова, я ніколи не приходжу додому до своєї хати, не зайшовши не сказати Драстуй, моя хата по нашому, по Чернігівському. Так. так. І вона як жива, ніби кивне мені головою, і як мені там тихо, затишно, із моєю хатою, і з моїм материнським словом. Надія Володимирівна, ось у нас починається зима. Попереду багато свят, свято Миколая, католицьке різдво, Новий рік, різдво православне. Які ви дали побажання своїм колегам, дітям? Адже знаєте, вже в повітрі пахне чим святом. святом. Так що ж можна побажати? Подарунків законно діткам обов'язково не обійти, бо воно жде серденько тріпається, як у горобеньоти. Чекаєш цього подаруночка. А нам ці свята хай принесуть спокій душі. Нам уже людям старшого віку, нехай до зими звертаюся, нехай вона нас гріє снігом, кучугурами і словом поетичним. І знову ж до слів Доманського. Люблю, коли йде сніг, а ще як тихий, а ще як зранку. Ой, як люблю, коли тьмяне похмуре вкривається білим по всьому оведу, тобто довкіллю, велично, урочисто, аж у темних кутках ясніє. Дивлюсь, і мов осіння природа, прагну переміни, очищення. Тому для мене перший сніг, як надія на все світле, як початок усього доброго, як оновлення самого життя. Хай лиш світла надія на добрий початок, оновлення не розстане, мов би сніг, ані в тебе, ні в мене і ні в кого. Я на цю передачу іду як на свято. Ви розумієте, мене слово і вічні загадки мови гріють мою душу. Я шукаю, шукаю, шукаю і знаходжу для свого серця, для своєї душі спокій у моєму рідному українському материнському слові. Дякую, Надія Володимирівно. До наступних зустрічей. Дорогі слухачі, наша програма завершується. Пишіть нам і слухайте нас, а ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса Українське Радіо, програма Загадки мови, Хрещатик 26, індекс 01001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіо Родина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіо Родина у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Оксанко, а ти любиш щось робити власноруч? Знаєш, останнім часом так і роблю. Я вважаю, що такий подарунок найцінніший. Я теж люблю отримувати подарунки, особливо прикраси, хоча не вмію їх робити сама. А хотіла б навчитися. Звичайно, але поки що немає часу на це. От саме зараз ти маєш час повчитися в учасників програми після уроків, які опанували не одну техніку рукоділля. Багато хто з вас безумовно чекає п'ятниці з нетерпінням, бо це ж останній день тижня. І після останнього уроку у п'ятницю одразу з усмішкою вирушає додому. А от учениці Київського ліцею Престиж Євгенія Андріяш та Катерина Лавренюк також чекають п'ятниці з нетерпінням, але не лише тому, що це останній день тижня. Знаєте, саме у п'ятницю дівчата займаються у ліцейному рукодільному гуртку, де вчаться валяти вовну, опановують мистецтво квілінгу, декупажу та батику. І безумовно це їм дарує радість, і саме так вони відпочивають від уроків. Одне з їхніх нещодавніх занять на гуртку це ліплення із полімерної глини. Слухаймо, що це таке.